Təkvir kitabından e, küfür, böyük küfür sahiblərinin, yəni axirətdə, dünyada və axirətdə olan, yəni hallarla danışdıq və dedik ki, bu günlərdə inşallah kiçik küfür sahiblərinin dünyada olan, yəni hökmləri, yəni barəsində. Və biz e, bu bölmənin əvvəlində, yəni qeyd elədik, əvvəlində qeyd elədik ki, ümumiyyətlə küfr, yəni iki qismə ayrılır, böyük küfr və kiçik küfr, hansı ki, böyük küfr insanı dindən çıxaran küfrdür, ancaq e, kiçik küfr insanı dindən çıxarmayan küfrdür. E, bunu əsasən, buna əsasən isə alimlər, alimlər də yəni küfrü, yəni iki yerə ayrılırlar, kiçik küfr və böyük küfr. Və bu həmçində <clears throat> bu rəy e, təkcə e, müasirlərlə bağlı olan rəy deyil, bu rəy ümumiyyətlə yəni sələflərin və mühəqqiq olan yəni alimlərin, təhqiq edən alimlərin yəni rəyləridir. Və həmçində İmam Əbu Beyd el-Qasim Səlləm rəhməllah buyurur ki: "Və əmməl əsərul mərviyyət bi zikril kufr və şirk" ووجوب وجوب بالمعاصي فإن معناها عندنا ليس تثبت على أهل كفرا ولا شركا يزيلان الإيمان عن صاحبه وإنما وجوهما وجوهها أن من الأخلاق والسنن التي عليها الكفار والمüşrikin. Yəni Əbu Beyd el-Qasim Səlləm rəhməhullah buyurur ki, o rivayətlər ki, əsər və rivayətlər var ki, şirk və küfür barəsində, yəni rivayət olunublar, onlar hansılar ki, bağlıdırlar, yəni asiliklərlə. Və deyir və bizdə onun mənası o deməkdir ki, o e, hansı ki əməllər, yəni asillər, şirk və küfr Allahın asillər var, onlar bizdə o demək deyil ki, onlarda hə, onu edən insanlarda iman sifəti əslən, yəni itirilir. Bizdə onun mənası odur ki, o əməllər e, pis əxlaqlar və kafir və müşriklərin, yəni əməllərindən sayılır. Aydındır, necə ki, Peyğəmbər səsəm deməsi ki, e, müsəlmanı e, söymək fasiqlidir və müsəlmandan döyüşmək küfürdür və Peyğəmbər başqa hallarda, yəni demək ki, kim qardaşına kafir deyərsə, yəni əgər o kafir olmasa qayıdar onun özünə və həmçinin ayda Allah Subhanahu buyurması ki, yəni kafir kimi kafirlərə döyməyin, bir-birinizin yəni boynunu vurmayın və elə və s. və bütün bunlar, yəni rəvayət olan ayə və hədislərdə və həmçinin sələfədə olan əsərlərdə Əbu Üdə Qasim Səlləm buyurur ki, bizdə onun mənası o demək deyil ki, onlar əbədi, yəni kafirdirlər, əbədi cəhənnəmlidirlər. Əksinə bizdə onun mənası odur ki, o əməllər ki, hansı ki, onlar şirk və, şirk və küfr kimi adlanıblar, onlar deyir, e, kafirlər və müşriklərin yəni əməllərindən, yəni əxlaqlarındandır. Və qal el-Marvazi, fəkəmə kənə zulmü zulmin vəl-füsuqu fisqin, kədəlikəl-kufru kufran, əhədu mə yənqul ənil millə və l-əxru lə yənqulu ənhə. Necə İmam Marvazi rəhmala buyurur ki, necə ki zülm iki zülmü var, iki qism var və fiskin, fasiqin iki qismi var və həmçinin küfrün də iki növü var, e, dindən çıxaran küfr və dindən çıxarmayan küfr. و ابن قیم رحمه الله بوله چې سبب المسلم الفسوق والقتال قتال ومعلوم انه انما اراد الكفر عملي لا اعتقادي وهذا الكفر لا يخرجه عن من دائره الاسلام الاسلاميه والمله بالكليه كما لا يخرج الزاني والسارق والشارب من المله وان زال عنه اسم الايمان وهذا تفصيل هو قول الصحابه الذين علموا امه بالكتاب الله وبالاسلام والكفر ولوازمها İbn Qeym rəhmələ buyurur ki, Peyğəmbər salasəm deməsi ki, müsəlmanı söymək fasiqlidir və onunla döyüşmək küfürdür və deyir, bu məlum məsələdir ki, bununla deyir, Peyğəmbər salasəm əməli küfür, yəni e, de, demək istəyir, yəni etiqadı küfür deyil. Çünki bütün bu əməllər əməli küfür olduğunu göstərir və deyir, bu küfr isə hansı o küfür ki, İslam dairəsindən bütünlüklə çıxarmır. Hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v buyurub ki, zina zina edən zaman mömin olmaz və oğlu oğlu edən zaman mömin olmaz. Baxmayaraq ki, ondan o feili edən zaman iman adı ondan götürülüb Və bununla yanaşı o müsəlman çərç İslam yəni çərçivəsində yəni qırağa çıxmır. Baxmayaraq ki, əmələ görə o iman sifəti ona uzaqlaşır. Və deyir bu rəy, bu təfsilat deyir sahabelərdə, sahabelərdən gəlib, hansı ki sahabelər e, Allahın kitabı və dini və küfrü və onun e, onun lavazimlərini onlardan yaxşı deyir bilən yoxdur. Və qalə aydan bədə zikr qismil kufr vəl asğar bu cibul istihqaq li vəid dunəl xulud والقصد أن المعاصي كلها من نوع الكفر الأصغر فإنها ضد الشكر الذي هو عمل بطاعة فالسعي إما شكر وإما كفر وإما ثالث آه، وإما ثالث لا من هذا ولا من هذا Yəni həmçində İbn Qeym rəhməhullah buyurur ki, və kiçik küfr, kiçik küfr deyir, o e, cəhənnəmə düşməyə, yəni haqlıdır. Yəni o böyük o kiçik küfrü edən insanlar cəhənnəmə düşməyə haqlıdırlar, amma əbədi qalmamaqla, əbədi qalmamaqla. Və deyir, bundan da qəsd odur ki, həqiqətən də bütün asiliklər, asiliklər, yəni küfrün, yəni şöbələridir. Yəni bütün asiliklər, yəni yəni bütün asiliklər e, bütün asiliklər, yəni küfrün şöbələri olduğu kimi və bütün asiliklər də kiçik, yəni küfür, yəni adlana bilər. Fə in və deyir bu da deyir, e, hansı bu, bu da deyir kiçik küfürdə deyir taətin əslidir. Hansı insan Rəbbinə şükr edib ona ibadət etmək əvəzinə insan bu asilə eləmək, bu deyir kiçik küfür deyir həmən şükrün deyir, yəni ziddidir. Və deyir və bu deyir ya e, şükür ya da ki deyir küfürdür və deyir e, aydındır. Yəni insan ya Allah Subhanahu taala itaat edir, ya da Allah Subhanahu taala yəni asi elir. Yəni İmam İbn Qayyim rahmeullah bununla bildirir ki, yəni ümumiyyətlə insanın e, elədikləri asiliklər küfrün şöbələri sayılır. Necə ki itayətlər də əm imanın şöbələri aydındır. Və deyir, Peyğəmbər s.ə.v hansısa bir günahları, yəni küfür və yaxud da ki, küfür adlandırması, bu o demək deyil ki, o insan, yəni dindən çıxaran küfürdür, aydındır. Çünki əgər kimsə, məsəl üçün, zahiri əməllərə görə Məsələn, istər namaz olsun, istər hökm bir qeyri mənzalalı olsun, hansısa bir, yəni asilər olsun, insan o asilləri eləməklə hansı ki ona, yəni küfür sözü gəlib. Çünki Peyğəmbər deyir ki, bizimlə onların arasındakı əhd namaz kimi onu tərk etsə o artıq, yəni küfr etmiş olur. Həmçində Allah son deyir ki, "Və men la yahkum və men la yahkum mənzala faulekumul kafirun." Kim Allahın hökm nazil nazil etdiyi hökm hökm verməsə o artıq, yəni kafirdir və bunları deməkdir ki, bunlar hamısı yəni əməli küfrdür. Necə ki İbn Həcər rəhməhullah bu hədisin Hədisin hə, şəhrində, yəni mən rəqabə ənəbihi fəhuvə kufrun, deyir, kim deyir, e, e, öz atasından üz döndərsə, o deyir, artıq yəni, küfr etmiş olur. Deyir, İbn Həcər Rəhmələ buyurur ki, وَلَيْسَ الْمُرَادِ بِالْكُفْرِ الْحَقِيقَةِ الْكُفْرِ اَلَّذِ يُخَلِّدُ صَحِبَ فِي النَّارِ Və deyir, bu küfür, yəni kim atasından üz döndərməyi, Peyğəmbər deyir, kim atasından üz döndərsə, deyir, o artıq küfr etmiş olur. İbn Həcər deyir ki, bu o, o küfür deyil ki, hansı o küfür ki, onu əbədi olaraq deyir, cəhnəmə deyir, daxil edəcək. فدلت أقوال العلماء على أن الكافر كفرا أصغر لا يخرج عن دائرة الإسلام من دائرة الإسلام وإنزال عنه müsəmmə iman mutlaq. Və deyir, bu da deyir, onu göstərir ki, alimlərin bu sözləri onu göstərir ki, Yəni o günah ki, hansı o günah ki, küfür sözü gəlibsə, hansı o küfür kiçik küfür sayılır, o kiçik küfürlə insan İslam dairəsindən qırağa çıxmır, hətta ondan iman sözü çəkilsə də belə. Necə ki, Peyyəmsəm deyir ki, müsəlman zina edən zaman, zinakar zina edən zaman mömin olmaz oğlu oğlu edən zaman mömin olmaz və yalancı yalan danışan zaman, yəni e, mömin olmaz. Yəni baxın belə ki, o günaha görə ondan mütləq iman çəkilir, aydındır? Ancaq o İslam çərçivəsinə, yəni qırağa çıxmır. Necə ki Allah Subhanahu taala da, yəni bədəvlər deyəndə ki, əmənnə Ərablar dedi ki, əmən, Allah səhəm dedi ki, nə dedi? Dedi, deməyin, yəni iman gətirdi, hələ də iman sizin qəlbdə daxil olmuyor, deyin, bəl əsləmlə. Deyir, deyin, əksinə iman, e, İslam, yəni təslim olur. Və deyir, ثم إن العلماء اختلفوا بعد ذلك في تسمية من قام به كفر أصغر هل يسمى مسلما أو يسمى كافرا على إرادة الكفر الأصغر və بو ə, بو əgər əhlüsünnədə iqrar olandan sonraki e, küfür iki qismi var, kiçik və küfür e, böyük qism və böyük küfür insanı əbədi cəhənnəmə daxil edəndir və kiçik küfür isə, kiçik küfür isə insanı yəni cəhənnəmə vadar elir, girməyinə vadar elir, səbəb elir, amma orada yəni əbədi qalmır. Deyir, əgər bu deyir əhlüsünnə iqrar olandan sonra əhlüsünnə ixtilaf eləyiblər ki, e, ixtilaf eləyiblər ki, bu kiçik küfür edən insana, ona kafir demək olar yoxsa, o, o baxımdan ki, o kafir kansı ki, onların etiqadlarına görə o dindən çıxmır. Aydındır, ona nə demək lazımdır? O müsəlmandır, yoxsa ki, o, yəni kafir, yəni kiçik e, küfür etmişlərdəndir. Və deyir, bu baxımdan alimlər, yəni ixtilafa gəlmişlər və deyir, e, İmam Marvazi alimlərdən bu iki rəy, yəni rəvayət etmiş və buyurur ki, birinci rəy odur ki, yüsəmmə muslimən və la yüsəmmə müminən və qad ihtəcə mən qalə bihədəl qolu bi qolu ləhə tealə qalətəl arabu əmənə qulləm tu'minu və ləkin qulu əsləmnə. Deyir, e, birinci rəy odur ki, onlar müsəlman sayılır, onlar müsəlman sayılır və onlar mömin sayılmırlar. Çünki bu rəy deyənlər o dəlili gətirirlər ki, o zaman ki, ərəblər dedik, yəni bədəvi ərəblər dedik ki, biz iman gətirdik, Allah Subhanahu dedi ki, e, siz hələ iman gətirməmsiniz və lakin deyin ki, e, təhsil olduq, çünki sizin hələ iman sizin, yəni qəlbimizə daxil olmayıb. Və ikinci rəy odur ki, o insanlara e, kafir deyilir, o qəsdən ki, onlar, onlar müsəlmandır, aydındır. Yəni, onların elədikləri asiliyə görə, asiliyə görə onlar kafir salirlər, ancaq o kafir ki, onları əbədi cəhənnəmdə saxlamır. Aydın çünki deyir ki, e, və yusamə kəfərə məl qatl bi isləmi və qad ehtəcəl qolun bi qolun Nəbi sallallahu idə qaləl muslim li əxihi ya kəfir və ləm yekun kədəlik fəqat bə bil kufri. Yəni ikinci rəydə olanlar deyirlər ki, onlara kafir deyilir, ancaq o baxımdan ki, onlar yəni müsəlmandır. Aydındır? onlar müsəlmandılar. Çünki bu rəyi deyənlər o dəlili gətirirlər ki, Peyğəmbər deyir ki, əgər bir müsəlman öz qardaşına deyir ki, ey kafir və deyir, əgər deyir, O kafir deyilsə, artıq deyil, küfr, yəni onun, yəni özünə dönər. Aydındır? Və deyir, fəqat səmməhu nəbi salsələn bi qitəlil əxahu kəfirən bi qovli ya kəfir kəfirən və əshabu hədəl qovli və ənsəmun min qamə bihil küfrül əsər kəfirən fəyənəm lə yükəffiruhu il küfrül əkbər və lə yüzimhum hədəl hükmün bi mücərrədil itəqül küfr aleyhi. Və deyir, bu rəyi deyənlər ki, ikinci rəyi deyənlər ki, yəni o, hansı məsələlər ki, küfr sözü gəlib, hansı o küfr ki, kiçik küfrdür, onlara deyir, kafir demək olar, o qəsdən ki, o qəsdən ki, onlara böyük küfür hökmü verilmir, aydın və onlar müsəlman olaraq da, yəni qalır. Aydın, yəni onlara o kafir deməklə onlar mütləq, yəni kafir, yəni sıralım, o kafir ki, hansı ki, əbədi olaraq cəhənnəmdə qalacaq. Və həmçinin İmam Marvazi ə, bu rəy, bu sözü deyir ki, qalu və mən qovlu və əm قالوا وأما القول من احتج علينا فزم أن إذا سميناه كافرا لازمنا, لازمنا أن نحكم لازمنا أن نحكم عليه بحكم الكافرين بالله فنستديبه ونبطل الحدود عنه لأنه إذا كفر فقد زالت عنه أحكام المؤمنين وحدودهم وفي ذلك إسقاط الحدود وأحكام المؤمنين عن كل من أتى كبيرة فإنا لم نهتب في ذلك حيث ذهبوا ولكن نقول للإيمان أصل وفرع ضد وضد الإيمان الكفر في كل معنى وأصل الإيمان الإقرار والتصديق الذي هو أصل الإيمان وضده الكفر بالله وبما قال قال وترك التصديق به وله Və İmam Marvazi rəhmələ buyurur ki, artıq o kəslər ki, bizə desələr ki, siz onlara kafir deyirsiniz və sizin onlara kafir deməklə sizə vacib olur ki, onlara böyük e, küfrün əhkamlarını onlar tətbiq eləsiniz. Və bu deyir, bu deyir, artıq deyir, yəni batıl rəydir, biz deyir, əslən deyir, onu demək istəmirik və bu deyir, e, əgər deyir, hər bir əmələ görə, hər bir yəni günaha görə, əgər ona yəni müsəlman adı çəkilsə və ona kafir kimi tətbiq olunsa, onda bu o deməkdir ki, gərək hər bir böyük günah edən sahibi, böyük günah sahibi olsun, yəni mürtəd olsun. Yəni onlara kafir hökm versin. Aydındır? Ancaq əhl-i sünnədən kim deyir ki, böyük günah sahibi, yəni kafirdir? Hətta baxmayaraq ki, onların bəzi günahlara küfür sözü gəlsə də belə, aydındır? Və İmam Marvaz deyir ki, e, əgər onlar bizə bunu ehtiza, buna bizə dəlil gətirirlər ki, siz əgər onlara kafir deyirsinizsə, Səhv vacib olur ki, onlara, yəni Allaha küfr edənlərin, yəni hökm tətbiq eləyəsiniz. Deyir, bu əslində isə beləncisi deyil. Çünki deyir, əgər hər bir böyük günah sahibinə əgər sən, yəni o hökmləri tətbiq eləsən, deyir, artıq deyir, sən gələk o möminlər ki, hansı ki, böyük günah sahibi edirlər, sən gəl onlardan onların hamısından Allahın yəni, hökmlərini uzaqlaşdırasın. Aydındır? Əgər sən, məsəl üçün, e, bir günaha görə onu e, əbədi kafir sayırsansa, yəni əbədi cəhəlimə daxil onu sayırsansa, gəlirsən onda deyir, müsəlman, mömin əhkamlarını onlara yəni, tətbiq eləməyəsən. Və deyir, ancaq deyir, Ancaq deyir, biz deyirik ki, deyir, imanın əsli var və deyir, şöbələr var, aydındır. Və onun e, imanın əksi də, ziddi də deyir, küfürdür ki, hansı ki, hər bir mənada, yəni imanın əksi, yəni küfr salir. Və burada e, Marvazi Rəhməullah buyurur ki, imanın deyir, əsli var və şöbələr var. Və həqiqi mənada isə, həqiqi mənada isə, yəni bugünkü təkfirçilərin də, yəni ilişkilər məsələlər də elə bu iman küfr məsələləridir. Çünki onlar, yəni iman nədir? İmanın əsl nədir? İmanın şöbələri nədir? Onlar bütün bu elmdən qafildirlər. Və mücərrəd götür hansısa bir alimin fitvasını oxu, filan-filan əməllər küfürdür, filan əməllər küfürdür, qutardı yetib, bununla da o hər bir əməl edən kafirdir. Bu ən böyük bədbəxtliyisə, bədbəxtliyisə, bədbəxtliyə budur, budur ki, çünki onlar o alimlərin özlərinin, yəni sözlərinin mənalarını dərk eləmirlər. Bu adib alim, yəni hansı ki, kişi müsəlmanı asilə görə kafir adlanlar İmam Marvazi özü öz dili ilə deyir ki, bəli, bizə əgər desələr ki, sizin onlara kafir deməyinizlə lazım olur ki, onlara böyük günah, e, böyük küfür e, sahiblərinin hökmlərini tətbiq eləsiniz. Bu dil batil rəyidir. Çünki heç kim, e, heç kim bir günah işlətməyinə görə insanı, yəni əbədi, yəni kafir saymır, hətta ona, yəni kafir, yəni deyilsədir. Çünki e, asiliklər, asiliklər, yəni küfrün şöbələrinin oldu, o, asiliklər küfrün şöbələrindəndir. Necə ki, itaətlər, yəni imanın, yəni şöbələrindəndir. Və deyir, imanın əsli var və deyir, imanın deyir, şöbələri var və deyir, onun əsli isə, yəni imanın əksi isə deyir, hər bir mənada, yəni küfürdür, hər bir hala imanın əksi, yəni küfürdür. Və deyir, əs iman əsli isə iqrar və təsdiqdir, hansı ki, əsl iman, imanın əslidir və deyir, onun ziddi isə, yəni Allaha küfürdür aydındır və Allah küfr eləmək və tərk eləməyi, e, təsdiq eləməyi, yəni tərk eləmək. Və bütün e, müəllif yəni onu göstərir ki, yəni onların dərk eləmədiyi məsələ, yəni həqiqətul iman, yəni iman həqiqəti, yəni nədir? O mövzudan tamamilə deyir, uzaqlar. Və dudul iman əllədi huva əməl və leysə huval iqrar kufrun leysə e, bi kufrun billah yanqul anil millah və lakin kufrun yudul əməl kəmə kana əməlu imanə Və leysə huvəl iman əlil huvə iqrarun billah. Və müəllif burada gətirir ki, yəni Marvazın sözünü gətirdiyi ki, və imanın deyir, ziddidir e, əməl hansı insan o əməli e, tərk edir. Çünki imanın əsli iqrardır. Amma ki, e, im, əsli iqrar olduğundan bəzilə deyir ki, murciələdir, baxımdan deyir ki, yəni e, imanın əsli iqrardır və kimdir iqrarı tərk eləsə, deyir artıq deyir, yəni kafirsə. Amma nə qədər ki, o iqrar eləyirsə, o deyir müsəlmandır. Amma Marvazı gətirir ki, imanın əksi, yəni e, əməldir. Əməldir, hansıdır, o deyir iqrar deyil, yəni əməldir, aydındır və e, o həmçində e, tərk eləmək, yəni küfürdür. E, hansı o küfür ki, o insanı, o insanı millətdən çıxarmayan, yəni küfürdür. Hansı ki, o küfür ki, o insanı əməl eləməyinə mani eləyir. Yəni ki, وَلَكِنَ الْكُفْرٌ Yudiyul əmələ kəmə kənəl əməlu imanə. Yəni, o ki, ki o əməli yəni, e, məhv eləyir, yəni, əməl eləməyi uzaqlaşdırır, hansı ki, e, əməl özü yəni, imandır. Ancaq deyir, e, o isə iman, o iman deyil ki, hansı ki, o iman yəni, iqrar eləməkdir. Yəni, müəllif onu gətirir ki, yəni, imanın əsli iqrar və təsdiqdir və e, onun əksi isə, yəni, imanın əksi isə yəni, əməldir. Yəni, əməldir ki, insan yəni, əməl yəni, eləməlidir. Həmçinin deyir, bu, bu rəyi e, İbn Qeym rəhməllah da e, güclənir və buyurur ki, və əmməl hökum bi qeyri mə ənzəlallah və tərkus salə və huvə minəl kufrul əməli qatan. ولا يمكن أن ينفع, ينفع عنه الاسم الكفر بعد أن أطلقه الله ورسوله عليه والهاكم بغير ما أنزل الله كافر وتارك الصلاة كافر بالنص رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن هو كفر عملي لا كفر لا كفر اعتقاد ومن ومن الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا ويسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم تارك الصلاة كافرا ولا يطلق عليه اسمه اسم الكفر E, burada İbn Qeym rəhməllah buyurur ki, Allahın hökmünə hökm verməyən, yəni e, və həmçində deyir namaz tərk eləyən, onlar deyir əməl onların küfrləri e, qəti olaraq əməli küfr, yəni etiqadı küfr deyil. Çünki çünki onlardan وَلَا يُمْكِنْ أَنْ يُنْفِ عَنْهُ الْاِسْمِ الْكُفْرِ بَعْدَنْ أَطْلَقَهُ اللّٰهُ وَرَسُولُ عَلَيْهِ Və deyir, onların bu küfürləri əməli küfür, yəni qəht olar əməli küfürdür. Və deyir, onlardan bu küfür sözünü uzaqlaşdırmaq olmaz. Çünki artıq Allah və Rasul onlara yəni, bu sözü yəni, itlaq eləyir. Və Allahın hökmünə hökm verməyən hakim kafirdir və deyir, e, namaz qılmayan kafirdir. Çünki buna Rasul Peyğəmbər s.ə.v və Allah subhanət da buna açıq-aşkar nas, yəni buna dəlildir. Ancaq deyir, onların küfürləri əməli küfürdür, yəni ehtiqadı, yəni küfür deyil. Onların küfürləri, yəni əməli küfürdür, yəni ehtiqadı küfür deyil və deyir, çünki e, qeyri-mümkündür ki, Allahın e, Allah Subhanahu Quran-Kərimdə onlar haqqında kafir deyəsən, deyəsən ki, o kafir deyil və həmçinin peyğəmbər sallallahu onun namazı tərk edən amma sən kafir deyə, sən desin ki, o kafir deyil. Və la yutlaq aləh ismul küfr. Aydındır? Yəni onlara bu itlaq olunduğu zaman sən onlara o şeyi itlaq eləmirsən. Aydındır? Yəni heç kim deyə bilməz ki, bəli, e, Allahın hökm hökm verən, yəni kafir deyil və ya namazla kafir deyil. Çünki bunlar açıq-aşkar dəlil var. Həm Quranda da ayə var və həmçinin hədisdə də var. Aydındır? Hacı İbn Qayyim rəhməhullah buyurur ki, bunların küfrü deyil, əməli küfrdür, etiqadı deyil. Sadəcə buna ayə və hədis varid olduğundan biz necə var elə də deyirik. Çünki mümkün deyil ki, mümkün deyil ki, Allah subhanətə desin ki, namaz qılmayan kafir səndir, yox, o, o kafir deyil, o müsəlmandır, aydındır. Hansı küfürdür bu? Yəni əməli, əməli küfürdür. Və həmçində Şeyx İslam İbn Teymiyyə rəhməhullah buyurur ki: "Ənə men qama bihil kufrul əsar yusamma kafran təsmiyyətül müqeydə və la e, yədxulu fil fil ismil mutlaq." Deyir İbn Teymiyyə rəhməhullah buyurur ki, o insan hansı ki ona kiçik küfr, yəni kiçik küfrdən eləyibsə, ona kiçik küfr adı verilibsə, o deyir, e, kafir sayılır qeyd olunmaqla. Yəni o o məsələdə, yəni kafir. Aydın, yəni ona əgər Allahın hökm hökm verməməsinə görə və ya ki, namaz qılmamasına görə ona küfür deyilir, çünki ona qeyd olunub. O məsələdə ona küfür sözü gəlib, aydındır. Ancaq buna o küfür deməklə o deyir mütləq, yəni küfrə aid edici. Mütləq də küfür odur ki, hansı ki əbədi olaraq, yəni cəhənnəmə daxil olan küfür, yəni ki, yəni böyük küfür. Yəni İbn Teymiyyə rəhməhullah buyurur ki, onların, yəni bu cür, yəni kiçik küfür e, olan insanlara, bəli, onlar kafir sayılırlar, ancaq deyir müqayyət olan olaraq, yəni o hansı əməllərinə görə küfür adlanıbsa, o əməllə də o, yəni kafir, yəni, mütləq, yəni kafir sayılmır. Və həmçinin buyurub ki, Allah Subhanahu Quran kəmdir ki, yadır ba'dukum riqaba ba'd تفسير الكفار في هذا الموضع وهؤلاء يسمون كفارا تسمية مقيدة ولا يدخلون في الاسم المطلق إذ قال إذ قيل كافر مؤمن كما أن قوله تعالى من ماء دافق سمي المني ماء تسمية مقيدة ولم يدخل في الاسم المطلق حيث قال فلم تجدوا ماء فتيمموا Həmçinin gözəl burada qiyas gətirir İbn Teymiyyə rəhməhullah deyir ki, Allah Subhanahu Quran-Kərimdə deyir ki, "Yadribu ba'dukum riqaba ba'd." Yəni bir-birinizin, yəni boynunu vurasınız. Və bu deyir bu ayəni, bu ayəti e, Allah Subhanahu burada, yəni onları küfr adlandırdı ki, yəni ki, e, məndən, yəni bundan sonra, yəni kafirliyə dönüb, yəni bir-birinizin yəni boynunu vurmayın. Yəni burada bir-birlə döyüşməyə, bir-birlə boyun vurmağı burada Allah Subhanahu taala yəni e, bu mövzuda yəni küfr adlandırdı və İbn Teymiyyə rəhməhullah deyir ki, və onlar deyir müqeyyət olaraq yəni kafir sayılırlar, ancaq deyir onlar mütləq küfrün altına daxil olmurlar. Çünki deyir, əgər hansı ki o mütləq küfür ki, sən desən ki kafir və yaxud da mömin, aydındır? Yəni e, biraz düzdür, özüm oxuyuram, yaxşı başa düşürəm, amma ki, biraz başa salmaq lazımdır ki, məsəl üçün burada İbn Teymi, İbn Qeym və başqa sələflər nəyə deyirlər? Deyir, burada deyir, Allah subhanətə Allah və Peyğəmbər s.ə.v hansısa bir günahı küfr adlandırıblar. Necə ki, Allahın hökmünə hökm verməmək, namaz qılmaq, bir-birindən necə deyirlər, boynunu vurmaq, məsəl üçün müsəlmanı müsəlmanı döyüşməyi və hətta ki, fasıq adlanması və hətta ki, Peyğəmbər buyurmaq ki, kim bir qardaşına kafir deyəsə, qayda olmasa qaydar onun özünə və ləxrə və s. bu ciddi günahları, yəni hansısa bir böyük günahlardan birini Allah Subhanahu taala və ya da peyğəmbər sən onu kafir adlandırması, sən deyə bilməzsən ki, o kafir deyil. Aydındır? Ancaq deyir, burada sən ona kafir deyəndə kafir kafir deyəndə Deyir, orada deyir, o dindən çıxaran küfür deyil. Orada deyir, kiçik küfürdür. Amma biz ona niyə görə küfür adlandırırıq? Çünki bunu Allah Taala Quranda deyir və peyğəmbər hədisidir. Bu aydındır. Və deyir, mümkün deyil ki, Allah Taala o əmələ görə küfür desin, sən desin o kafir deyil. Peyğəmbər desin ki, namaz tərk eləmək küfürdür, sən desin o, yəni küfürdür. Aydındır? Sadəcə deyir ki, bu deyir, mütləq və müqayyət var. Yəni mütləq kafirlik odur ki, necə ki desən ki, mömin kafir Və burada artıq deyilmir ki, kiçik küfürdür, böyük küfürdür. Yəni, mühüm imanın ziddinə gəlsə, bu artıq böyük küfür nəzərdə tutulur, aydındır. Ancaq ki, o küfür ki, hansı ki, onda necə ki, ayədə kimi ərəblər dedik ki, iman gətirdik, Allah sonra nə dedi? Dedi ki, deməyin ki, iman gətirdi. Hələ də iman qəlbinizə daxil olmayın. Dedi ki, deyin nə deyin? Əsli İslama gəlir. Yəni burada Allah Subhanahu taala onlardan iman sözünü uzaqlaşdırdı, uzaqlaşdırmadı. Uzaqlaşdırdı və uzaqlaşdırmaqla yanaşı onlar müsəlman sayılıyorsa sayılmadı. Aydındır? Və İbn Qeyyim, İbn Teymiyyə və başqa bütün sələflər onu deyir ki, əgər kimsə desə ki, məsəl üçün onlara kafir deməklə artıq onlara böyük küfrün hökmünə tətbiqidir, batil rəydir. Çünki əgər sən bu söz desən, onda deyirsən gəlir yəni bütün böyük günahları edənə sən artıq küfr həddi eləyəsən. Yəni müsəlman həddini eləməyəsən. Aydındır hansı ki, peyğəmbər sallallahu e, deməli oğulluq edənə, zinə edənə və və s. bu günahları edənə cənazə qıldı, qılmadı. Müsəlman yudu yumadı, müsəlman qəbzən baxsızı baxsırmadı. Yəni, baxmayaraq günahları edib və o günahların bəziləri, bəziləri küfr adlanıb belə, ancaq ki, yenə də nədir? Yenə də müsəlman, necə ki, e, ayədə Allah s.ə. ki, kim bir müsəlmanı bilə-bilə öldürərsə, Allah s.ə. nə deyir? Xalidən müxəlləd, yəni əbədi olan yəni cəhənnəm qalacaq. Amma bu ayənin təfsirində nədir? Ayənin təfsirində odur ki, bəli, necə İbn Abbas və başqaları İbn Kəsir gözəl gətirir və deyir ki, orada deyir əbədi onları, yəni Allah istədiyi qədər, yəni uzun müddət qalmalı, amma deyir o əbədiyyət ki, hansı ki, hansı ki kafirlərə xassdır, müsəlman onda olmayacaq. Çünki müsəlmanı öldürmək nədir? böyük günahdır. Aydındır, böyük günahdır. Amma həmçində e, Allah Subhanahu taala e, və Peyğəmbər bunu küfr adlandırıb. Ancaq o küfr o kiçik küfrdür. Yəni dindən çıxaran küfr deyil. Onlara, yəni təkfirçilərə niyə görə bu şübhə qaranlığı qalıb? Çünki onlar küfrün itlağını aid eləyə bilmirlər. Çünki küfür mütləq və müqeyd itlağı var. Yəni küfür deyiləndə mütləq küfür nəzərdə tutulur və küfür deyiləndə hansısa bir əmələ görə müqeyyət küfürdə nəzərdə tutulmaz. Məsəl üçün, tam ki, əgər insan əgər necə hədisdə ayədə gəlib, hansısa bir əmələ görə küfr anlanması, onun bu əməllə bağlı, yəni küfrdir, aydın, yəni o, bu əməldə asiliyinə görə o kafir sayır, hansı o kafir ki, onu yəni dindən çıxamır. Necə ki, İbn Teymiyyə də bunu misal çəkilir və deyir ki, orada ayədə Allah s.ə. deyir ki, yadribu riqaba yadribu, yadribu badrum riqaba bad bir-birlərinizin boynunu vurun. Bu vurmağı Allah Subhanahu bu Quran bu ayədə, yəni küfr adlandırır və İbn Teymiyyə rəhməhullah deyir ki, bu bu yerdə Allah Subhanahu deyir onları kafir adlandırır. Hansı o kafir ki müqeyyət küfrdür. Hansı ki o müqeyyət itlaq olunma, müqeyyət deyilməklə o deyir mütləq küfrün altına daxil deyil. Necə ki deyir Allah Subhanahu Allah Subhanahu deyir ki, biz insanları isti, yəni sudan, ə, e, yəni e, e isti sudan yaratdıq. Aydın hansı ki, həmçində o mənidir. Aydındır, e, e, insanın mənisidir ki, insan ondan yaranır və deyir, bu isə deyir, Allah Subhanahu orada onu minmən dəfiq adlandırması, hansı ki, o aiddir bu e, məniyə. O deyir, e, hansı ki, mütləq suyun altına getmir. Aid olmur. Hansı ki, Allah Subhanahu deyir ki, "Və in lem təcidü mən", yəni təvim əmr eləndə, əgər su tapmasanız, əgər sən bu qiyası götürməsən, bu ölçünü götürməsən, onda Allah subhanət hala o sudan hansı ki insan yaranır, Allah subhanət hala onu nə adlandırdı? Su. Düz deyil, hansı ki o nə deməkdir? o insan yaran, yaran, insanın hmm. yarandığı məni. Əgər sən bu qiyası götürmüsənsə, əgər o küfrü də birbaşa böyük küfrə daxil eləyirsənsə, onda sənin əqidəvə görə sən, sən, o, sən, o da sənin üçün sudur. Yəni, sən ondan dəstəmaz ala bilərsən, aydındır. Yəni, bu həqiqəmən İbn Teymiyyən yəni, rəyidir e, iqtidar sırat-ı müstəqimdə, yəni 1-ci 212-ci səhvədə, yəni bu doğrudan da həqiqi mənada yəni, gözəl başa salar ki, bu, bu məna nə deməkdir? Çünki onlar həqiqi mənada yəni bir məsələdə götürüb hansısa bir alimin fətvasını oxumayıblar ki, deyim, bu kitabdır, hər şey bunun içində haqdır. Yəni, onlar məsələləri aydınlaşdıranda geniş şəkildə, təfsilatı ilə ki, hətta oxuyan insan onu başa düşsün. Və ona ödə İbn Teymiyyə buyurur ki, əgər Allah Subhanahu onları küfr adlandırdı. Aydındır? Və təkfirə deyir ki, bəli, küfrdə deməli o küfrdür. Böyük kiçik yoxdur. Çünki Gəlməyib ki, ayə hədisə o kiçidir və ya da böyüdür. Yəni, bu nədən bilinir, böyüdür və kiçidir? O, Quran və hədislər cəm olunur və alimlər onlar araşdırırlar və bəli, baxırlar ki, bəli, bu əhlüsünən etiqadıdır. Əhlüsünən etiqadına görə böyük günah sahibidir, kafi sahilə sayılmır. Sayılmır. O kafi kafir ki, onu əbədi, yəni cəhənnəmə daxil edəcək, aydındır. Bəli, əhlüsünən etiqadıdır etiqadına görə e, böyük günah sahibləri, e, kiçik küfür sahibləri sayılırlar. Aydındır, hansı ki, bəzi əməllər, yəni e, küfür sözü işləndiyindən. Və həmçə İbn Teymiyyə də bu misalı onlara çəkir ki, Allah subhanətələ o suyu su adlandırır və orada da bu, bu cür söz deyir. Əgər sən də o itlaqı qəbul eləmirsənsə, onda sənin boynuma da düşəcək, nə, nə, nə olacaq, sənin boynuma nə düşəcək? E, su o da o da deməli sudur. Aydın ki, Allah onu da yəni su adlandırıb və həqiqi mənada gözəl bir incəlikdir ki, yəni İbn Teym rəhməhullah bundan yəni gözəl e, misal çəkir. Və həmçində Şeyx İbn Teymiyyə rəhməhullah e, deməli bu e, bundan əvvəlki, yəni alimlərin, yəni e, dəlillərinə, rəylərinə uyğun olaraq İbn Teymiyyə rəhməhullah burada deməli küfür, yəni iki qismə ayırır: mütləq küfür və muqayyət e, küfür, hansı ki, e, hansı ki, e, muqayyət küfür insanın əməli etməklə, yəni kiçik günah, e, kiçik küfür sahibi sayılır. Ancaq mütləq küfür isə e, necə deyirlər, kafir və mömin, yəni kimlər? Mömin deyiləndə nəzərdə tutulur. Çünki əgər əgər əgər belə bir misal sual çəkək, əgər tutam ki, sən e, müsəlmansan və sənin də, necə deyərlər, e, müsəlman qardaşların var, düz deyil? O qardaşların arasında kimsə hansısa bir günah işlədir, düz deyil? Və sən o günahlara görə deyirsən ki, bəli, bu əməl küfürdür, alasan bunu kafir adam. Çünki küfür nəyə etibarı ilə? O etibarla ki, asililər, yəni küfrün, yəni şöbələrinin, aydındır. Və sən bilirsən ki, sənin bu qardaşın asidir, zinakardır, amma ibadət əhlidir, şirk qoşmur, beş namazını qılır, amma ki, zina edəndir, araqçın, aydındır. Deməli, sən öz səviyyəndə ona necə baxırsan? İmanı zəif, iman aks, aydındır. Yaxşı, bu bir misal. İkinci misal. Götür məsəl üçün hansısa bir kafiri, istər nə bilim böyüklərdən, hər hansısa bir kafiri, yəni əsli kafir aydındır. Yaxşı, sən deyiləndə o kafirdir. Yəni istər Amerikanlı və hər hansısa bir əhli kitab kafirdir. Onun müqabilində bu insan nə sayılır? müqabildə bu nə sayılır? Mömin. Aydındır. Niyə? Çünki onun küfrü nə küfürdür? Yəni mütləq küfürdür. Bu mütləq küfrün mütləq küfrün də müqabilində nə, nə gəlir? Mütləq iman. Çünki bu da mömin. Aydın. Bəli. Ancaq bunun imanına baxanda isə, bəli, o birisilə baxanda da bunun imanı naqisdir, zəifdir, aşağıdır, yuxarı. Aydındır? Yəni burada məsələ ondan gəlir ki, burada İbn Teymiyyə bu alimlərin bu məsələni onu aydınlaşdırır ki, yəni e, imanın da dərəcələri, şöbələri olduğu kimi hamının imanı eyni deyil, aydındır və həmçinin də asiliklərdə də insanlar eyni deyirlər. İnsan var ki, bir dənə izinə eləyir, insan var həm izinə eləyir, həm araq içir, aydındır, insan var oğlu deyil, insan var yalan danışır, aydındır. Yəni, bu asiliklərinə görə də onun da küfürdə dərəcələri var. Küfür hansı itlaqla, küfür o itlaqla ki, o itlaqla ki, bəli, onda o, o imanın, e, o, o itlaqla ki, o küfür ki, onu İslamdan çıxarmıyor, yəni küfürdür. Yəni, bunlarda isə qaranın qalan məsələ ondadır ki, onlar küfrü bir şey yəni, hesab edirlər. Yəni, dönə-dönə deyirik ki, bəli, murciələrin, xavarizlərində ittif ittifakı və ixtilafı var. Yəni, iman məsələsində murciələrin, xavarizlərin ittifakı və ixtilafı var. Yaxşı, ittifakı nədədir onların? ittifaqı, murciələn, xavaricən ittifaqı ondadır ki, onlar ikisi imanı necə, necə, necə, necə, necə hesab elədilər? Yəni, bir şey, xeyr, onlar ixtilaf, onlarda ixtilafdadır. İttifaq nədədirlər? İman birdir onlarda. İman birdir. Yəni ki, iman bir şeydir. Yəni hissələrin, növləri, şöbələr yoxdur. Aydındır. Yaş ixtilaf nədədir? İxtilaf ondadır ki, əməldə. Xavariclər bütün əməlləri, dedilər ki, iman varsa, bütün əməllər hökmən eləməlidir. Əgər birin bir dənə ağsı eləsə, onu olacaq, kafir olacaq. Yaxşı, murcələ nə deyirlər? Bunun əksinə. Deyirlər ki, əgər iman, e, iman əsli təsdiq deməkdirsə, deməli yəni o təsdiq, iqrar varsa, nə günah eləsə də o imana təhsil eləməz. Deməli, bu da nə nəzərə gəldi? Xavarizə ilə murcəl arasında var? İttifaq və ixtilaf. Aydın ittifaq və ixtilaf var. Çünki ittifaqları odur ki, onlar ikisi də imanı bir şey hesab elədilər. Aydın ixtilaf nədədir? İxtilaf ondadır əməllərdə. Onlar əməlləri hamısını İslamdan gördülər. Yəni əstəğfurullah iman əməllər onsuz İslamdandır. Sadəcə onlar dedilər ki, əgər iman varsa, bütün əməllər olmalıdır və asilər bütün asilərdən uzaq olmalıdır. Əgər bir dənə asilik eləsə, bir dənə günah işləsə, o insan artıq nə olur? İman gedir ondan. Bunların əksi olaraq murciələ nədir? Murciələ deyir ki, bəli, əgər iman bir şeysə, o da təsdiqdirsə, deməli, nə qədər günah elə eləsin, qardaş, onun imana təsir. Bu baxımdan da nə oldu? Əməllər imandan, yəni saymadılar. Və İbn Teymiyyə rəhməhullah bu iki, yəni mütləq və müqeyyət küfrün, yəni arasını cəm eləyir və e, və e, kiçik e, böyük günahı edənə, yəni kafir sayılır, hansı o kafir ki, onu dindən çıxarmır, hansı ki, onun ona İslam adı, yəni verilə bilər. Və hədə huvə mədmunul qovlul əvvəl və bin nadir ilə təslimiyyətil müqeydəl fəyüsəmə kəfrən mə təqidil hökum bi hədəl feyli və hədə huvə mədmunul qovlul thəni və bittəli fəkiləl itlaqeyni sahih fi muvtinihi fəyədhəru أنه لا تعارض بين القولين عند التأمل لأن كل واحد منها minhuma sahiyun fi mawtin və itlaqi və hada mislu təsmiyyətil məni ma'an dafiqan la yu'aridu la yu'aridu təsmiyyətul məniyan lənə əvlə təsmiyyətul müqaydən bi vasf və thani təsmiyyətul mutlaqa. Və burada da İbrahim Ruheyli və bu İbn Teymiyanın bu sözlərinin arasında cəm edərək və buyurur ki, və burada deyir İbn Teymiyə rahmanallah, deyir o e, alimlərin ki, iki məsələsi var. Yəni e, böyük günah e, edən sahibinə. Yəni onlara kafir yoxsa müsəlman desinlər və deyir burada deyir, e, bəzi deyir ki, o müsəlman deyilir, mömin sal müsəlman sal, kafir deyilmir və deyir ikinci rəy nə idi? İkinci rəy o idi ki, ona kafir deyilir. Aydın ki, bunun ikisindən dəlli var. Və bu dəlləri toplayanda və görürsən ki, görürsən ki, Birincidə onlar onlara kafir deyil, müsəlman deməkləri, çünki onlar o İslamı onlarda mütləq İslam deyib, o mütləq İslam da mütləq küfrün müqabilindədir, aydındır. Və ikinci, qismlər, hansılar ki, deyirlər ki, onlara kafir deyilir o əməllərinə görə, əməllərinə görə və deyir, burada onların kafir adlandırmaqları onların əməllə olan bağlılığıdır. Necə ki, deyir, Allah subhanətə ala mənini bir yerdə mə, su adlandırır, bir yerdə nə sayı, yəni mən, aydındır, hansı ki, o birincə itlaq olunaraq, itlaq olunaraq su baxımından istifadə, e, su baxımından itlaq olunur və ikində isə, ikində isə e, əssal birincdə onun vəsfinə görədir. Çünki onun o, su, yəni o cür e, su sayıldığından vəsfinə görə onu o cür adlandırır və ikinci də onun adı nədir? Mütləq adı isə yəni mənədir. Aydındır? Yəni necə ki, e, necə ki birinci misalda onu mütləq olaraq müsəlman adlandırır, aydındır və onunla kafir sayılmır və ikincisi o vəsfinə görə, yəni kafir sayılır. Necə ki, həmən su ilə, yəni mənin, yəni misala kimdir. Və hər bir halda Hə, və hər bir halda, yəni o adlarda, yəni ona kafir deyilə bilər, yoxsa ki, müsəlman deyilməlidir. Bu barədə, yəni sələflər ixtilaf eləyiblər, ancaq hər bir halda onların ixtilafları o, e, o məsələdədir ki, o ad onlara deyilə bilər, yoxsa deyilə bilməz, ancaq onlar hamısı e, ittifaq eləyiblər ki, yəni o kiçik günah sahibi, böyük günah sahibi kafir adlansa da belə, adlansa da belə o yəni müsəlmandır, yəni kafir deyil, hansı o kafir ki onu əbədi cəhənnəmə daxil edəcək və onlarda onların da üzərində yəni İslam hökmləri, yəni tətbiq, yəni olunur. Və bununla da yəni İbrahim Ruheyli bu məsələdə, yəni bu bölmədə, yəni kiçik, böyük günah sahibləri kafir yoxsa müsəlman adlandırmaq, yəni bölməsində, yəni açıqlayandan sonra və axırda bu sözləri deyir ki, "Və hadil məsələtu lam yuxalifihi ahadun min ehli sünnə." Dir bu məsələdə bir dənə də ehli sünnə ixtilaf eləmir. Hansı məsələdə? Fərqi yoxdur, onlara kafir deyilsin və ya müsəlman deyilsin, onlar yəni müsəlmandırlar. Və deyir, və innəmə xalifə fiyyə əl-xavaliz müqəffirun bi zunub aləmə səyəti bəyənun muhtəqədim əndə zikril mədəyib fi hökmün muhtəqül kəbirə fil fasil əvvəl min bəbi thəni bi məşiyyətillə. Deyir, bu məsələdir, yalnız və yalnız xavarizlər, əhl-i sünniyə e, müxalif çıxıblar ki, böyük günah sahiblərini onlar nə sahiblar? əbədi olaraq, yəni kafir sayıblar və inşallah deyir onun da deyir bəyanı inşallah öz yəni bölməsinə gələcək və bununla da yəni bu bölmə bitir və düzün Allah bilir. Və sallallahu Muhammedin və ali Muhammed.